Najdraža imena Allahu subhanahu wa ta'ala su Abdullah i Abdurrahman. Abdullah i Abdurrahman. Ono što je važno da napomenemo kada su imena u pitanju jeste da budemo oprezni kod davanja imena svojoj djeci. Da budemo oprezni kod davanja imena svojoj djeci. Imaju određena imena koja nemaju ružno značenje, ali nisu svojstvena za muslimane, nego su naprotiv svojstvene za nevjernike nisu svojstvena za muslimane, nego su svojstvena za nevjernike i ta imena je zabranjeno davati bez obzira što ona nemaju nikakvo ružno značenje. Znači nemaju ružno značenje, imaju normalno, uobičajeno značenje, međutim ta imena nisu dozvoljena zbog toga što bi muslimani u takvim okolnostima oponašali nevjernike. Na primjer, ne znam, u našim okolnostima ovdje e, da se ime Ivan Ivan nema nikakvo loše značenje, da sad kažem ima loše značenje, nema Ali je to ime svojstveno za drugi narod. To ime nije naše ime. Svojstveno je za, e, za nevjernike. Da se da ime, recimo, George, to nije svojstveno za muslimane. Ime znači koje, nije, koje nema loše značenje. Ne možemo kazati ima loše značenje. Nema loše značenje, ali ta imena ne treba davati jer su ona svojstvena za nevjernike, a pošto su svojstvena za nevjernike, men tešepeh bi qavmin fahu minhum, onaj ko ponaša jedan narod, on tom narodu i pripada. I zbog toga je ta imena zabranjeno davati, a druga imena koja su svojstvena za muslimane, koja su svojstvena za muslimane, ta imena naravno trebamo davati, jer to su imena koja su svojstvena za muslimane. Ovdje moramo naglasiti da ima nekih imena koja su u našoj sredini poznata, poznata e, da, su, da ona pripadaju drugim ljudima, u stvari to su naša imena poput recimo imena Sara, Sara je naše ime. Sara je naše ime. Međutim, nije bilo kod nas to ime poznato prije, pa mi moramo malo naše ljude i naviknuti na to jer je